بوك تو ثلاثة وعشرون تعلم اللغات الأجنبية Fremdsprachen lernen Fremdsprachen lernen أين تعلمت الإسبانية؟ Wo haben Sie Spanisch gelernt? Wo haben Sie Spanisch gelernt? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Können Sie auch Portugiesisch? Können Sie auch Portugiesisch? نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. اللغات متشابهة إلى حد ما Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. أستطيع أن أفهمها جيدا Ich kann sie gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب Aber sprechen und schreiben ist schwer. Aber sprechen und schreiben ist schwer. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة Ich mache noch viele Fehler. Ich mache noch viele Fehler. أرجو أن تصحح لي دائما Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. نطقك جيد تماما Ihre Aussprache ist ganz gut. Ihre Aussprache ist ganz gut. عندك لكنة بسيطة Sie haben einen kleinen Akzent. Sie haben einen kleinen Akzent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت Man erkennt, woher Sie kommen. Man erkennt, woher Sie kommen. ما هي لغتك الأم؟ Was ist Ihre Muttersprache? Was ist Ihre Muttersprache? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Machen Sie einen Sprachkurs? Machen Sie einen Sprachkurs? أي منهج تستعمل؟ Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. العنوان لا يخطر على بالي Mir fällt der Titel nicht ein. Mir fällt der Titel nicht ein. لقد نسيته Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen.